ู่ใดเป็นผู้ใดฟังเนี่ยเป็นหนึ่งเป็นนั่นนี่แต่จะเป็นนี่ตันนี่ขนาด เป็นพระเจ่าดาวสุขีพระเจ้าไม่ทราอะไรวนั้นแต่คพระพุทธเจ้าก็ไม่ฟังไม่มนุษย์ที่สิไปตกนรกอเวจีเกิดเป็นชีเป็นเกิดแต่ไม่ฟังไม่มนุษย์มนุษย์ไม่ฟังจะได้เลยเลยฟังเอา เคี่ยวก็ได้กินหมดเคี้ยวปีกก็ขี้ก็ได้กินหมดขี้ปีกก็เคี้ยวหมดฟองก็ไกินหมดเคี่ยวหมดฟองเกี่เกี่ยวปลูกอ้อยช่ไหมเกี่ยวได้อ้อยถึงแม้ปลูกลงไปเนี่ยผลเกี่รับจะได้ไหมเขาเกิดไหม้ม่สั่งอยากจะซื้อได้สิ่งต่อสั่งอันใดใจใจ้นทั่วไปอยากจะ้นทุก อย่ามีบุญบุญก็คือความสุขบุญก็คือความเต็มใจบุญก็คือความเข้าใจบุญก็คือความดีว่าผู้ใดต้องการทั้งนั้นคือเล็กเล็กบองอยู่แต่ไม่เช่วยจนก้นตัวฝ่าทำงานใดจะต้องการความสุขกายสุขใจจะต่างแต่ท่าน ต่างฝั่งเอาหนึ่งคิดกันถ้าท่านจะขอทำตัวทำเสียจะเป็นเอ้ยเขากันี่เดี๋ยวได้คนดีเยอะขนาดแต่ถ้าบอกท่านคนดีคนแบบนั้นมันจะว่ามีวันมีเวลาที่ได้คนดีเป็นส่วนตอบแทนสนองต้องฝั่งสารของเขา คนจะฝั่งความดีเอาไว้ถึงจะได้ผลอันนี้ผล ในปัจจุบันท่านตาคนหนึ่งหากที่จะง่าถูกแล้วห้าเดยท่านเล่าเดี๋ยวปลูกฝังเล่าหนึ่งเราเกิดในอื่นมัก็จะเกิดให้ที่ห้าปลูกเป็นไม้ไว้แล้วหนึ่งเราเอาเรออกผลหนึ่งไม่เดือนไม่ปีไม่ต่อไปมันก็จะเอาเรออกผลเป็นต้นมันบาหล่นบาตายจิตท่านนั่น ันจะบ่มีผลผมสั่งแล้ท่านก็ได้นะผลก็ไม่คนห้างนี้เป็นเราเกิดหนาเพื่อมนุษย์ มันเกิดมากว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดหนาหลายทุ่นของเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เช่นว่าเป็นบุญจะเกิดมาเป็นมนุษย์ คนที่มีสินหาคนที่มีกุศลกัรมบดสิบสินหาขอให้ไปหนจักสองหน้าปีบาทอาจินหาท่านการมือคนมีสายจันมือซายว่าเวลาเมื่อเล่าคนที่รักษาได้ย่อมจากสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดเป็นมนุษย์กุศลกรรมบดสิบก็ตายตามสาม วสีกรรมสีมโนกรรมสามอย่างนี้เกิดเป็นมนุษย์ได้ใช่ไหมคนแบบนี้อย่างเรานี่เกิดเป็นมนุษย์ด้ได้ว่าสิ่งที่เจอนี่จริงจังว่าคนที่จะมีเขื่อนฐานขอนมนุษย์นี่ก็มีสทิ์จะให้เป็นที่นี่อันเพื่อมีจังหวัดมีหน่ากจะหาได้ง่ายที่สุดอ่ะ จำนวนหลายสิเพียงสองเปเส้นสามเปเส้นกระทั่งหน้าหน้าตงหรือีเลยจ้ะเป็นอย่างอื่นใส่แต่จริงกระหังมันเท่ากับเล่นโลกเหลือเพียงดินเป็นหน่วยท่านนั้นคุณกำเนิดกันมันเกิดหลายมันเพียงเกิดหลายแต่แต่ว่ามัน เกิดมาหลายคนก็มีปัญหาเขาเกิดมาจากอันไหนหนึ่งเขาบอกศาสตร์ใดบางที่ตามดีเราฟังเราเดี๋ยวไปตกนราเป็นเกิดเป็นผีเป็นจักรวาลช้างใส่กันเราหนึ่งนั่นนี่มนักกรรมคนหนึ่งนักเกิดเป็นมนุษย์นี่จะเป็นได้วาสัตจกอนนี้ตามเดี๋ยวนี้หลายประแทศ เกวียวหัวใจพวมนี้ัวเสียฝั่งนี้นี่อะไหนี่ใันไใช้ม่เกิดเป็นมนุษย์เด็กเป็นห่หรือเ่วดาที่ที่จากจันทราแล้วนะเกิดเป็นมนุษย์เป็นหูคนที่เกิดเป็นมนุษย์เป็นหน้าใสบันไดใ้าใส่ก็เป็นหูจักแล้วให้จักมห้จักใสนะเดยว่างยังหลุดว่ามาจากจิตไดทั้งได ความไม่เป็นอันใดมันจะมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้มันสามารถถือว่าได้ แต่ถึงอย่างนั้นก็ดีว่ามนุษย์มันหลายอยู่แล้วเทืยบกับสัตวอื่นแต่ว่าทสัตว์อื่นหรอกเยอะคนนึงแต่หลายกว่าคนในประเทศไทยมันหลายขนาดนี้นนกที่นึงหลายกว่าคนในจังหวัด อื่นมันหลายแต่แถวมันธรรมดาอยู่มันไปเกิดเกิดมนุษย์เท่าจนเป็นเขาเกิดมากจะสิเกิดได้เป็นมนุษย์มากเกิดเป็นมนุษย์หรอประมาทได้เลยจิดอ่านอันใดนี่ไป่จะหากินอย่างใส่เรื่องเท่ารับน้ำ ไปในทางอื่นเดี๋ยวจิตเรามันเกิดมากเดี๋ยวลำบาก มันเป็นโศกว่าทั้งตัวที่ปวดไม่ได้มันจะเพื่อนไปนี่เป็อย่างโลกเสียในสวรงบุญเอาไว้สัตว์ในสัตว์เนี่ยจะไม่จะไปเกิดเป็นอันใดมันจะเกิดหลอดคิดหลอดมันจะแก้ไขไม่ได้ นี่จือปัญญามนุษย์ สมบูรณ์มีชิ้นหามีกุศลกรรมบดจิตมาเกิดเป็นมนุษย์นั่นมันเป็นมนุษย์จริงจังมนุษย์ที่อยู่จักคิดถูกเชื่อดีมนุษย์ที่มีสติมนุษย์ที่มีปัญญามนุษย์ที่เชื่อมต่ออัตตาท่านที่พระพุทธเจ้าสอนบอกอันไหนกันที่มีที่ยอมมีใจดีใจะเชื่อจคิดจะถูก เราเป็นมนุษย์ธรรมดามนุษย์เป็นสีต่างของนักของผลได้มนุษย์ผลมนุษย์ผิวจากอีหนูอีหนูอีหนูเกิดมาน้องเขาแต่เทวะโดยหิจักมีเสื้อผิดถูกมันก็เลยเหลืว่ามนุษย์เป็นงจะหลุดหลังกลางเสือเป็นคนแต่คิดใจยังเป็นเกิดเป็นผีเป็นสัตว์มันก็มี ็นมนุษย์เห้มนุษย์เป็นพวกนี้มีมากมีหลายบางทั้งเล่นเย่นเึ้ามาภายในดีตัวของห้าคือว่ามนุษย์นี่ แต่ถ้าไม่เดียวกันจิตใจของห้าเป็นมนุษย์เป็นจิตใจสูงหรือจะคิดถูกตัวดีมันมีจีชนะมันอยู่ในหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งที่มันคิดไปในทาง อยู่เป็นสลายเจนสารสิบอ่านไปในทางเสียทางเสียเป็นเกิดเป็นผีเป็นรัดปีละสารนั่นหนักขนาดใดหรือภายด้สาระอีกมันเห็นดีจ้ะเรื่องนอกการสามารถกองสามารถสำหรับจิตสำหรับใจทั้งตัว เห็นบ้างหนักสามารถภายใน เบิ้งเห็นแต่เหลืองภายนอกมันะเปรนสีทธิ์วาเฮาเป็นยางไลเบิ้งภายในนั่นนี่คือคือสีนี้อัดนี่ท่านเบิ้งภายในของตนเปิดตาที่เจริญหน้าความสุขความสบายของมนุษย์นั่นจะแช่ให้เห็นนี่แหละทุกพอกินพอขี่พอรับพอนอา มีโซมีโรคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียนทุกเจระยะเวลาสั้นๆเดี๋ยวมันทุกมีร่างอย่งเยื่อเอียงจะส่งเข้ากับเล้นกันมันดีมันมีเศษเป็นไปสอนเหนื่อยล้มแ้องห้าบุญเอาไว้ ่างนี้สิเป็นบุญเป็นกุศลเจ้าตัวต้องเป็นหาเอาตายไปแล้วไม่เคยสิทำได้กายอันนี้มันหายากแต่มันแตกมันตายแล้วมันมีทางคิดขึ้นมาอีกได้จะเกิดไม่ก็ต้องคิดหวังเรื่องอยางนีถูกวานตาถึงน้ำสองตัวมันเกิด เป็นมนุษย์อีกมันก็ยังไข่อย่างนั้นจะเกิดเป็นสิ่งอื่นสัตว์อื่นมันต้องหูจักกันเด้อลูกไปเกิดแม่ไปเกิดไม่อยู่เขาก็ว่าเลยถือว่าเป็นพอเป็นเมียเขาอยากขายอยากซื้ออยากได้อยากตายยังเขาก็ลาไปเขาเขาบ่งจังกัพอเขาเขาแม่ของเขาเขาก็หนุสมบัติี่งห้องนี่แหละนอกจากนั้นจะเกิด เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นวัเป็นควายเป็นหมูเป็นหมาเขาก็ข่างแจ้งกรทิบกระปีไปเพราะกรรมที่สางไว้มันไปได้แต่เกิดในจิตต่างๆยังอันใดมันก็ไปเกิดในที่นั่นแต่กรรมดีบนนี้มันจะไปเกิดในฝ่ายกรรมยังทำกายไหวอย่ เมื่อหาผัวตายไปเงี้ยเงี้ยรอเงี้ยหนักเงี้ยจอบเัี้ยงโตไปเจีขาขายเงี้ยยืดบ้างเงี้ยทางลมหลุดกำลังใต้เัี้ยงโตนี่เป็นสูก็หนังใต้การตีใต้ปั๊บมาจากขาขายเลยเดี๋ยวคน หนักคนสอบกับหน่วยใต้หาอุบายสิขาหัวหาจนได้หัวก็ยังหักยังหักเงื่อยุบมาเกิดเป็นนี่ว่าเป็นเป็นมาเกิดเป็นนี่เขียวใส่เงื่้วยเหรอเงี่ยจนตายเงี่ยทำงานตกลงมาใส่แล้วก็ดึงจับหัวเราแล้วเราขาตายออกจากงานก็ไปเกิดเป็นเงี้ย เมื่อไปใส่ก็ไปนั่นเป็นไปาบ้าเขาลาเป็นสั่นเป็นสีเมื่อไปใช้หาคาเมื่ออีกตายไปเกิดเป็นหมาคาอีพอเมื่อไปใส่ก็ไปนั่นเคเลยไม่พันเลยเนี่ยเสียใจเขาไม่อจักวับเป็นผัวคงเปลือยเป็น็นที่เป็นมาเกิดเป็นเล็กน้อย ันเกิดเป็นลูกบันเพราะว่าเกิดเป็นลูกแล้วลึกทราบได้ว่าเนี่ยเคยขาเคยสีมาหลายเทียหลายที่อื่นไม่ได้ จับไม่ได้เลยห่างหายไปเลยนี่ความเกิดของคนเกิดไปซื้ออันซื้อเนี่ย ตามตำรับตำร่างเก่าไว้แล้วมันเกิดเกิดเป็นคนเลื่อมไป นอกจากคนสั่งคนดีเอาไว้หรือจะเกิดในทางดีใช่ไหมคนสั่งคนเสีวเอาไว้นันไม่ได้ไปเกิดในทางดีให้หรือคนอยากเกิดคนามอยากอย่ก็คนนั่นอยากอยู่ที่นั่นมันไม่ได้เกิดเป็นคนไม่เกิดเป็นมีเป็นมาเป็นเงี้ยเป็นข้าก็ได้เกิดไปแล้วเนี่ยหลายมุ่นหลายสิ่งหลายอย่างมนลษยท่อ ปต่หน้าที่เป็นเขียนได้แตเพื่อเตือนใจเขาเกี่ยวข้าวระวังรักษาเจึงได้ที่มันบอดีที่มันคิดมันพลาดที่มันบ่เกิดประโยชน์ให้มันเป็นไปไม่ทางเสียทางเสียทางซ้ำเราระวังรักษาไม่ให้ใจเขาท่านบาจาเขาสูดใจเหาคิด มันเป็นเขียนแบบเพื่อคือไดอกตำรับตำราเขียนแบบก็เมันจิตใจสวรรค์ม่พลาดหรือว่าเกิดเป็นมนุษย์ใปโตนรกอะเวจีอันไหนมันเขียนแบบเพอให้ฮาที่มีจิตใจงน้าศึกษาหาทางแก้ไขตายว่าใจใจทั้งตัวความเชื่อยังคือได้ปรารถนาปรารถนาเป็นความดีปรารถนาความดีเปนจังไรมันต้องดีถึงได้ จิตพิจารณาความดีมันจิตเกิดขึ้นได้ก็เพราะการทำการฝึกการคิดของตัว มันมันมันจิดีสิโดยไม่มีเหตุมีผลมันดีสิจากการกระทำของตนทำอย่างไรมันสิเป็นไปถึงความดีทำเอาหนึ่งนเกิดขึ้นได้เแง่อไรยมุม หลายท่าบุญกิริยาวัตถุสามก็มีบุญกิริยาวัตถุสิบก็มีบุญกิริยาวัตถุสามท่านไม่ได้ไปเงาะได้ไปกว้างขวางที่บุญเกิดขึ้นจากท่าอย่าท่าไม่บุญเกิดขึ้นจากศีลอย่าศีลไม่บุญเกิดขึ้นจากภาวนาอย่าภาวนาไม่ หนึ่งเป็นบุญหนวิญญาวัตถุสามจริงจิตตั้งห้าบุญสามขอบสำหรับในจิตหนึ่งการเข้าไปเนี่ยทานไม่ศีลไม่ภาวนาไม่อัจจายนาไม่ว่ายายแต่ไม่จัดการอนุโมทนาไม่ปฏิทานไม่ ทำมาเทศนาไหมอีกอันนึงแต่น่าที่ถูกถูกกรรมมันเป็นติดขอ อย่างนี้ไม่ตี่ยาวเทศอติดที่ติดใจศึกษาเรเรื่องที่เขาเข้าใจทางนั้นไม่แจการเหตุท่านบริจาคเขาของเงินท่องบริจาค ทำงิีงเป็นประโยชน์แก่สัตว์แก่มุขคนแก่แดงปันได้เป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลสำลบคนตัวนี้เนื้อหนังทัองใจทั้งขอเข้าไปเขาก็ได้ความสุขจากการทั้งขอเขาคนคนผู้นั้นจะยินดีให้ เจ็บหายใจเห็นนี้เห็นนาเนื้อหมาเราหนังมันก็ยิ่งดีต่อการหายของตัวหายรัตถุขอของจิตเต็มหายอย่างว่าท่านาไม่มีการบริจาคสำลัซสำตังเนื้อเนี่ยจากที่จากใจ เป็นหมนอนนี้เป็นกาวไหวเป็นบันไดไปสู่สวรรค์ ตานั่งสักกะโซตานั่งท่านเป็นบันไดก็คือสวรรค์ในตำรับตำราพมาไว้หรือว่าไม่ที่การรักษาสายวาจาของตัวกายของเฮาบ่ทำเสือทำคิดวาจาของเฮาบ่ผูกเชื่อผูกคิดกายบ่รักทรัพย์บ่ขาทรัพย์บ่ผูกจิตไม่ตาม กายบริสุทธิ์เป็นบุญเป็นกุศลคือบ่ทำตัวทำเสียเอาบ่ขาเขาบ่เบียดเบียนเขาบ่รักของเขาบ่ประพฤติดนอกหยุดนอกแล้วแต่นี่ควรเนี่ยกันแหละ อยู่ในขอบในเขตมารักาสีลอาจารย์ก็คนจัดคนจริงบอกโกหกนาย่าบอกหัวผู้ใดบอกพูดคนอยากสายล่ามกถือเป็นผิดเป็นไท้ให้แก่คนอื่นเก็บสั่งน้ำใจไม่ใช่ ส่วนทางเสีย แต่พูดคำหยาบคำเจ็บเพื่อส่งคนนั้นเดี๋ยวจะมีไปคิดแก้พิษของตัวเดี๋ยวจะหน้าบ้างหนึ่งหัวเท้าเสียบนหนึ่งหัวเท้าเสียแต่พูดคำนักคำหยาบนั่นเพื่อแก้ไขจิตใจของเขาเราธรรมดามันบ่ถึงคิดเชิงใจเป็นสุดเลยไข่คิดที่ใจแน่ ไวาได้แย่าเจตนาของห้าเห็นบริสุทธิ์ไย้าสิมีเจตนาเสียเจตนาเสียอย่างเขาคิดหายอย่างเขาเดือดร้อนเอามีเจตนาดีขันโยอย่างนี้ว่าทำนอย่างนี้นั่งอย่างอย่างนี้มันคือว่ามีขอคิดมันคือธรรมดาไปมันคือว่าเด็กแต่ที่มีที่เจอหน้าเหมือนกับ สร้างเล็กมีเล็กเนี่ยดีเพื่อให้เป็นหนีเป็นขวานเป็นคิวเป็นขี้เป็นจอบเป็นเสียมแต่จะเป็นเขาไส้แต่ถึงนั้นมันยังล่างเยอะมันเป็นตีถิ่นตีเอามันไม่เป็นสั่นมันมาเป็นจอบเป็นเสียมเป็นถ่าเป็นขวานให้มันใส่ก็ได้นี่คือคนมีเมตตาท่านในใจ คนดูคนดาคนวาคนกาวแต่ถ้านั่งเดียวกันคนเดียวเมื่อหายเส้นผู้นั้นเกิดประโยชน์หน่อยนักหน่อยยาบก็จะเป็นโทษนะเยตนาบริสุทธิ์ยังเนี่ยบริสุทธิ์วาวีทุจริตบริสุทธิ์ไปในทางศีลบริสุทธิ์เสียดดูย่ง คนอื่นแต่กล่าวสามะชื่อนั่นคนคนหนึ่งก็บอกคนหนึ่งนั่นคนคนหนึ่งไม่บอกคนหนึ่งเขาบอกมีเรื่องสั่งเขาเวียนเรื่องสื่เขาเขาเพื่นท่านความใจยังสั่งเขาเพื่นใจยังนี่นั่นคนคนหนึ่งก็บอกคนคนหนึ่งคือการซับซ้อหรือซ้อเสียดไอ้คนทั้งสองฝั่งสองทางทางคิดเสียงกัน แตกซ้าขี้กัน เป็นวาคิดศีลขอความเสียดประนาณ้ารขี้เขายินดีจองดองกันบาคิดจากอักจากท่านบอกจริงได้ไปบ่ไรประโยชน์คนอื่นไปที่เจ้งหน้าแล้วเกิดประโยชน์ในการหนึ่งยินเดือด้ังของเขานี่ย็จะชื้อว่า เป็นวาจีพุทธนิตเป็นศีลที่ควรประพฤติปฏิบัติคนที่ว่าคือท่านดังนั้นจะเกิด ความสุขความสบายในจิตในใจปากเข้าเมืึงปากเหนื่อยปากน้องปากข้นอย่างนี้สอนเขาในทางสิ่งที่ควร ความรู้ของเฮาความสามารถของเฮามันจะเกิดประโยชน์จิตใจตัวเองผมมีความสุขความสบายเราจะได้ถูกล่าสียหายอันใดถูกไปใ่ทาถที่เกิดประโยชน์จะคนอื่นทำไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์จะคนอื่นสัตว์อื่นคือเย็นมันเย็นใจมันทุกข์ใจทำไปในทางที่เกิดเกี่เพื่อ ภาวนาไม่คือการเรื่องใจทัองตัวทั้งคิดทวางปุ่งัองใจมันคิดไปทุกแง่ทุกมุมดีมันก็คิดไปเพื่อนันก็คิดไปปกติคงคนคิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างคิดได้คิดบบมันคิดได้ คิดดีคิดแสบมันก็คิดได้ การภาวนาคือการระวังใจ ห่างใจ อย่าให้มันคิดตัวจึงไหนมันโดเป็นสาระประโยชน์เป็นโทษเป็นไข่ให้เราร่างรักษาไว้กำหนดใจของตัวให้อยู่ในเรื่องของอัดของท่านสิบริกรรมพุทโธหรือบริกรรมตายตายแต่จิตใจมันอยู่ในท่านบริกรรมของตัวนั่นเป็นอย่างว่าภาวนาเป็นสมาธิคือทำความ ตัวของใจไม่นหยใจไปคิด ไปถึงในทางเสียทางเสียแต่คิดแบ่ถึงแต่คิดถึงไปในทางดีอย่างมีปัจนา คือการแก้ไขเรื่องของคิตของใจที่ไปยึดไปเกี่ยวกับสิ่งต่างๆมันละมันถอนมันใจมันว่าง หรือภาวนาไม่คือคือคืออบรมเป็นมุนเป็นกุศลหน้ากว่าการหายท่าหน้ากว่าการรักษาศีลพระพุทธเจ้าจะสำเร็จเป็นอรหันต์อรหันต์ได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เดยการภาวนาสาวกทั้งหลายจะทำนั่งเดียวกันการภาวนาจะมีอนิสงส์ในสำหรับตัวหน้าเป็นจังารได้ ้องเลื่อนใจระว่างใจมีภาวนาอย่างเช่นตั้งพับหัวคือมีแบบยิ่งจะเป็นยิ่งเป็นกุศลหลายสั่งสมาคือความสงบของใจจนจนแจ่มทั้งใจจนสว่างสวายทั้งใจ เห็นได้เสียยิ่งหน่อยก็ยังดีมีเศษก็ยิ่งอื่น จจเวลาไั่คขนขวยสวยไม่ทางนี้เห็นเขาทำเบุญเป็นทางานกเสวยเขาถ้าตักน้ำให้กันตักก็ปูตักมือเชี่ยวเศร้ากันปูต้องเสือยอันน้อยได้เจ็บไปตามหน้าที่ของตัวรับมีเงินพระรับบาทรับหากไม่นาเสวยเขากระดับเจ็บเท่าเจ็บตีน ให้ไปจากพระสงฆ์แต่เป็นมันเป็นกุศลคือเสื่อคนอื่นอาไปใจยังไงเลยยายจะไม่การอ่อนทำตัวบ่เป็นคนแข็งกระด้าง พิจารณาเหตุผลเพราะว่าอันใดก็เลยหิีพิจารณานะข้้งวิจัยวิจารยังสีเสื้อท้ายเดียวยังสีปฏิเสธท้ายเดียวนั่นมาใส่จิตใจสอนจิตพิจารณาแก้ไขสิ่งที่เส่อเสียนั้นงดออกไปหรือจะเกิดจักผลมันจะเป็นหบุนเป็นกุศล เกิดความรู้ความสลาดปฏิทานะไม่เราทำคุณงานความดีอันไหนกับอชิศยินกุศลคงเป็นที่ท่านได้ไปให้คนอื่นสัตว์อื่นอีกทอดนี้ก็ให้ตัดเรานั่งเลยรับบุญรับกุศลจากที่ห้องท่าน ขามีความสุขความสบายเย็นกายเย็นใจของเขาสัตตาในุโมทนาเนี่ยหมายถึงอันในโมทนาใน คน อื่น ท่านดีเดี๋ยวยิบฉาตาหล่อกเขาท่านดีแต่สนเสริมเยอนว่าอันในโมทนาตามบกัดครั้งคนว่าสัตตาในุโมทนาเนี่ยเย็นยินเป็นเสริมเป็นทางยิบทางดีที่ นี่เลยบุญกุศลทางปัจจานุโมทนาคืออนุโมทนาข้อมีหรือข้ออื่นิ่มขึ้นทำมาเทศนาไม่ไหนแจะการแสดงข้ามหนแจะคนอื่นฟังยิ่งได้ผลท่านเป็นไม่ไม่หรห้าหูยิตไม่ใจก็ว่าใคนอื่น อนคนอื่นให้เขาหลูเขาสละทำมาเทศนาไม่การสร้างธรรมถ้าเหลืออีกนึ่งนี่จะเป็นบุญเป็นกุศนอยู่ที่กัน การสร้างธรรมจากคนอื่นเดี๋ยวความเคารพต่างตาศึกษา งธรรมะสั้งเหตุสั้งผลไปปรับปรุงกายใจทั้งตนให้ถูกต้องแต่บาลีมันจันม่ได้ การฟังท่านจิตวิสุกรรมการทำจิตทำใจให้ซื่อตรงบอกขอความออกขาดีให้ลาดีเพื่อให้ดาเพื่อ นั่นถึงว่าเป็นบุญเป็นกุศลนี่คือบุญกุศลคิดประจางเพื่อเรียกว่าอีกว่าวรงนี้เห็นอีกก็บุญกิเยาประเทศสิบมันทางเกิดบุญมันหลาย มันบ่มันหน่อย มันอยู่ความสลาดของเฮาขันเฮาสลาดล่ะเป็นบินเป็นกุศลเนาะเป็นกันสั่นเป็นเถอศมันละเอยยดแต่ยิ่งกุศลมันตายมันเดินมันเป็นใหม่ใบหนามันเป็นนี่เนื้อมันดินมันเป็นนี่ไปทางไหนนี่จะเป็นบินเป็นกุศล